واطيعوه موغبني الله سبحانه وتعالى واطيعوه نممتي يا الله سبحانه وتعالى وعلموا نتمويني أن الله سبحانه وتعالى يقول وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu ya ayuhan nabii ewe mtume hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin ya ayuhan nabii ewe mtume hasbuka Allah atakutosha Allah subhanahu wa ta'ala wa man ittaba'aka minal mu'minin na vile vile atawatosha allah subhanahu wa taala wale watakaokufuata wewe min almuminin katika waislamu allah vile vile subhanahu wa taala atawatosha ai kwa maana allah subhanahu wa taala atakutosha wewe mtume sallallahu alaihi wasallama na atawatosha wale waliokuwa wamekufuata wewe katika waumini kwa maana Allahu kaafika, Allah subhanahu wa ta'ala atakutosha wewe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala wakafa man ittabaaka min almu'minina, atawatosha wale watakaokufuata wewe katika waumini, atawatosha katika kila kitu, na ndio maana tunakuta katika miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala alhasibu miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala alhasibu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwenye kutosha katika Qur'an Karim tunakuja aya nyingi kulitaja jina hili kwa mfano wakafa billahi hasiba ndo maudhui ambayo kwamba niliokwenda nayo mimi leo wakafa billahi hasiba na kwamba panatosha kwa allah subhanahu wa taala peke yake hasiba make anatosha allah subhanahu wa taala katika kutoshelezesha kumtoshelezesha kumtolezesha yani kumtosha kila mja wake katika kila lake ambalo kwamba atakilokuwa nalo allah subhanahu wa taala anatosha pahala pengine allah akasema inna llaha ala kulli shay'in hasiba inna llaha ala kulli shay'in hasiba yasikize maneno inna llaha kwa taukidi kwa hakika allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in kwa dakira juu ya kila kitu kwa maana kitu chochote kwa maana ya chochote kile ambacho kwamba atakachokuwa basi allah subhanahu wa ta'ala hasiba ni mwenye kutosha mhifadhi allah mula wako aliyekuumba ewe ndugu muislamu kwa namna hiyo kwa hivyo wewe jitahidi katika dunia hii ukae vile allah subhanahu wa taala anavyotaka waja wake wakae kwa sababu kutoshwa hakuji huyo unatoshwa tu madema mangapi unaoko tayari ushapewa na allah kiasi ambacho kwamba allah akapiga kusema wa tauduu nimata llahi la tuhsuha mtakapotaka kuzihisabu yani kudhibiti idadi ya neema za allah subhanahu wa taala zilizokuwa juu yenu la tuhsuha hamwezi kuidhibiti idadi yake hii sasa ili allah kutosha katika kila lako lazima kuna mambo uyafanye Miongoni mwa hayo, ukae katika lengo lako la maisha yako uliyoumbiwa. Allah hakuumba majini wala wala wanadamu illa liabuduhu, isipokuwa mwabudie yeye. Wama khalaqtu ljinna, anasema ndani ya Qurani Alkarim, wama khalaqtu ljinna walinsa illa liyabudun, ay illa liyabuduni, si kwa lengo lingine lake isipokuwa waliabudu mie tu tu. Basi hili ndio lengo lao waliokuwa wamewekwa. Sasa basi, mja yeyote atakayekaa katika lengo hili la kumwabudia Allah anajitahidi, hafati hawa, yani matamanio ya nafsi yake, bali yeye anayefuata yale anayoyaridhia Allah subhanahu wa ta'ala, basi ajue kwamba wakafa billahi hasiba, ajue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala moja katika majina yake Allah ni mwenye kuwatosha viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala al-kafi ala mibadihi Allah ni mwenye kuwatoshelezesha waja wake jamia ma ahamuhum min umuri duniyahu wa akhiratihim katika mambo yao ya duniani ya Allah ni mwenye kuwatosha na mwenye kuwatosha katika mambo yao ya kidunia yeye Allah anawatosha katika kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala almuyassiru lahum ndio mwenye kuwafanyia wepesi wao waja wake kulama katika kila kile ambacho katika kila kile ambacho yahtajuna waja wa Allah atakachokihitajia lolote lile, uzito wowote, Allah ndiye atakeleta wepesi. Maradhi yoyote, Allah ndiye atakayeondosha. Adui yoyote, Allah ndiye atakayemdhibiti. Dhulma yoyote ya mwenye kudhulumu, Allah ndiye ambaye kwamba atakayetosha. Ka ukijua kwamba wakafa billahi wakila, kwamba anatosha Allah katika kila kitu. Katika aya nyingine, wakafa billahi hasiba anatosha Allah kuwa yeye ni mwenye kutosha, mwenye kumtoshelezesha mja wake, mwenye kumtosheleza mja wake. Katika jamii hii ambayo kama nilikuwa mimi na wewe mpaka sasa hivi tuna neema ya uhai, tunavuta pumzi kwa matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kitakiwacho lazima tujitahidi, mimi jitahidi, wewe ujitahidi kuhakikisha kuhakikisha kuhakikisha kwamba tunaishi kwa mujibu wa Allah anavyotaka ili kupunguza machungu ya wengi ambao kwamba waliokuwa hawajui habari ya Allah anataka nini wengi ambao kwamba waliokuwa Allah hawajui sasa ukijiona wewe kama wewe ni muislamu basi jitahidi kwa sababu wengi waliokuwa si waislamu na wengi waliokuwa na waislamu majina na wengi waliokuwa hawajulikani kama waislamu au si waislamu mapagani au si mapagani hajui upeo kwa upeo yeye anakwambia bwana fulani Muislamu, au upeo kwa upeo anakwambia fulani yeye mbona shehe tena yuko mbele kuliko wewe. Mbona hayo hayakatazi? Mbona hayo hayafanyi? Na mfano maneno kama hayo kiasi cha siku siku kadhaa, nakimbia na kuzitaja kwa makusudi, nakimbia kuzitaja kwa makusudi, yule mtu asione kama ni kadhia yake naizungumza na hala sizungumzi kadhia yake moja kwa moja, lakini aizungumza jambo lilokuwa linahusiana naye kweli. Tumetumia masaa yasiyotumia matatu nusu mpaka manne matatu nusu mpaka manne, saa kumi na mbili asubuhi mpaka saa tatu nne kasoro kidogo, nne kasoro kidogo au tatu nusu, ananielezea ya ya mwanamke ambaye kwamba aliyekuwa yeye amekwisha kumuoa. Rafiki yangu, kama upo stahamili, sikutaji wala simtaji wife wala simtaji waifu, stahamili mwanamke hajui maskini, hajui kitu Uislamu, ndio yale hajui kama Muislamu au si Muislamu, ni yale mambo ya kupenda namba nane au kupenda chochote, ikawa mtu anakwenda bila ya kuwa dini imemvuta mwanamke yule. Mwanamme anajitahidi ni katika watu ambao kwamba mana manhaji ya Ahlusunna Waljamaa, anajinasibisha na masalafi, anajitahidi itabidi usome itabidi salaa sasa urejeni sasa jistiri stiri na hivi na hivi yule nashangaa nimekuwa manake tumwa nishachoka nataka nataka talaka na kukusanya jamii ya watu ambao kwamba wamemzunguka katika watu wake ambao kwamba hajui alafu moja katika hoja mbona kina fulani kule pahala fulani wao waislamu tena wako mbele kuliko wewe tena wale mashehe penda kuona muislamu wewe badilikeni nyie sisi waislamu tubadilike kwa sababu watu wengi wa, wanafuata kwa makosa wanawafuata waislamu hawafuati dini ya uislamu inataka dini badilika. Kama hujabadilika utakuwa wewe miongoni na mimi, napitisha dua kwa makusudi. Allah kwa yule aliyokuwa na haribu na ukoni wa mambo, wasiojua kitu, wanafuata visogo vya Waislamu, mpige naam, ndio mpige. Ana haribu katika jamii kama hii. Leo mie nipo, wewe upo katika mbele watakapokuwepo wajukuu na achilia mbali wajukuu watoto tu wadogo sasa hivi itakuwaje haya maisha ya dunia ni maisha ya kupita tu maisha ni maisha ya akhera na lengo la kufika akhera ni kwa kwa hii dunia kama unavyoona hata katika futbali hata katika mambo mbalimbali ya watu haiwi mshahara, hayawi malipo mpaka baada ya kazi. Tubadilike, jitahidi kumbana saa ndugu yako Muislamu anayeishi katika jamii hizi za Waislamu, ajitahidi abadilike, kwa sababu kuna watu wanafuata visogo, hawafati dini ya Uislamu inasema nini, wanafuata watu tu hawa walivyo na ukweli wa mambo ni jambo kauli ambayo kwamba imekuwa chungu inabidi nasema kwamba nataka uchungu kama juu ya ya kuwa waislamu wengi juu ya kuwa waislamu wanasema wengi katika miji kama hii lakini ahali mbaya ahali mbaya katika kila upande katika ushirikina katika bidaa katika maasi usiseme hali mbaya sasa ndugu yangu jua kwamba wakafa billahi hasiba kwamba panatosha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kuhisabu waja wake wa in yuridu an yakhda'uka Allah anasema kuambia mtume wake Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na watakapotaka kukufanyia khadaa, kukufanyia khiada, Allah anaizungumza kadhia ya makafiri na Waislamu kupita kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasalama Walikuwa walikubaliana katika jambo fulani, kumbe wale walikuwa lengo lao kutaka kufanya khiada, sio kweli kutekeleza yale ambayo kwamba walikuwa wamekubaliana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa in yuridu an yakhda'uka watakapotaka wao kukufanyia khada wewe fa inna hasbaka fa inna hasbaka Allah kwa hakika atakutosha Allah huwa alladhi kwani zama eh? kwa hakika atakutosha Allah suala la kutosha Allah kadilimi kadil sukumizia yeye peke yake kwamba Allah atakutosha kisha mbele ndio akasema huwa alladhi kwani yeye Allah ndiyo yule ambaye ayadaka, aliyekutia nguvu we Muhammadi binasrihi kwa nusura itokayo kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala wa bilmu'minin na kwa na kukutia nguvu kwa ya nguvu zinazotoka kwa waumini yani kwa waislamu suala la taayidi la kutia nguvu Allah kaliegemeza kwake na kaliegemeza kwa wengine wasiokuwa yeye la kutia nguvu lakini suala la kutosha Allah hili kajifungia nalo yeye mwenyewe peke yake maana ni vile katika aya nyingi na zote katika Qur'ani al-Karim zinazungumzia masuala hayo ili ndugu yangu mimi na wewe tupate kujua kwamba mwenye kutosha ni Allah tu subhanahu wa ta'ala peke yake, mwingine yeyote kwa maana ya yoyote, awe atakavyokuwa, awe labda kila siku anakupa we milioni tano tano tano tano tano, yule akutia nguvu tu hakutoshi Allah akitaka kukupiga mkwaju inawezekana katika milioni tano yakatokezea matatizo utumie milioni kumi anaweza haya bado tano chukua Allah anaweza kujalia kama ni kwa madaktari maradhi maksudi yayafiche yasionekane kwako au kwa mtu wako aliyekuumba ambaye yeye ni sehemu katika wewe mwenye kutosha ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake hakuna katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kutosha na wala hakuna yoyote badala ya Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kutosha isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndio anayotosha fa intawalla pahala pengine akasema iwapo kama watakengeuka fakul hasbi Allah we Muhammad sema, na hii haijafungwa kwa sema Muhammad peke yake, na wewe Muislamu unayemfuata mtume vile vile sema hasbi Allah, kwa maana amekwisha kunitosha Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa hu kwani hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Anasema kwake Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala tawakkaltu wa huwa al-arshul adil na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye arshi ambayo kwamba iliyokuwa tukufu ndugu zangu ni katika imani barakallahu fikum nilichokuja nacho kwenu ninyi leo kwamba tuamini katika imani ya mia juu ya mia kwamba wakafa billahi hasiba kwamba ame Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kutosha katika kila kitu, katika dunia yetu yote na katika akhera yetu yote, na yeye ndiye mwenye kufanya wepesi katika dunia yetu yote na akhera yetu yote na katika kila jambo letu. Na ndiyo maana <clears throat> kwa msingi huu, ndiyo maana kwa msingi huu salafi salih, yani wema waliokuwa wametangulia wanapokutana wema waliotangulia wanapokutana au wanapokuwa wako mbali wanapokutana wanahusiana pale kwa pale wanasemezana maneno na wanapokuwa mbali baina yao huyu yuko mbali na mji mwingine kaondoka huyu ka hayupo kenda kasafiri kenda katika mji mwingine basi walikuwa wanaandikiana katika maisha yao, hivyo ndio walivyokuwa wao. Wakikutana maendeleo yao makubwa, wanaandikana kadha wa kadha, na wanapokuwa mbali wanaandikiana kadha wa kadha. Ni yepi hayo? Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها المسلمون عباد الله ايها الاسلام ايها جوا الله اتقوا الله سبحانه وتعالى موقفين الله سبحانه وتعالى واثروه waatiuhu na allah subhanahu wa taala waalamu na tambueni anna allah subhanahu wa taala kwamba allah subhanahu wa taala tambueni kwamba allah subhanahu wa taala waliya kwamba yeye allah subhanahu wa taala hasiba kwamba yeye allah ni hasiba yani mwenye kutosha tena mwenye kutosha katika kila kitu Allah ni mwenye kutosha kila kitu na ndio maana kwa msingi huu kana salafu salih radhiallahu anhu walikuwa wema waliokuwa wamekwisha kupita masahaba matabiina na wengineo maimamu Imam Shafi Imam Malik na wengineo walikuwa hao walikuwa na tabia yusi ba'dhuhum ba'dan walikuwa na wao kwa wao idha ltakau pale wanapokutana wayaktubu baadhuhum libadhin na wanaandika wengine kuwaandikia wengine kwa maana wanaandikiana wao kwa wao idha ghabu anhu pale wanapokuwako mbali mtu na yeye basi wanaandikiana wanaandikiana maneno gani maneno haya yani wao wamehifadhi wapi haya wamehifadhi kwa mtukufu wa daraja Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hebu na mimi na wewe tuyahifadhi haya, kidame baada ya siku tatu siku tatu, wala haina haja siku tano, kwani tutakuwa tumeendelea kuyahifadhi haya au tushayatumilia mbali kama tulivyo katika maamrisho mbalimbali ya Allah na katika mambo mbalimbali yanayohusiana na dini hii wao walikuwa wanadikiana na kuambizana hivi man jaala al man jaala al aham hammuhu yule mwenye kuifanya akhera kuwa ndiyo hamuhu yani ndiyo jambo lake linalomshughulisha kama ndiyo jambo linalomshughulisha akhera basi kafahu llahu dunyahu Allah subhanahu wa ta'ala imekuja kafahu kwa kwa filu madhi makikana kwa kwamba hivi kafahu Allah dunia amekisha kutoshwa na Allah subhanahu wa ta'ala duniahu katika dunia yake Allah amekisha kumtosha dunia yake basi kama mambo yashapita maana kuonesha kwamba uhakika wa zaidi ya mia juu ya mia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamchosha katika dunia yake yule ambaye itakayokuwa linalomshughulisha yeye akhera na kushughulishwa na akhera maana yake itakuwaje tokea wanaingia malaika wa mauti na jesho atakalofuatana nalo je watanambia mimi hebu toka roho ambayo kwamba iliyokuwa njema au watanambia mimi hebu toka mchafu uende katika ghadhabu za yule aliyekuwa amekuumba. Toka pale mtu anaweza kuikumbuka akhera yako na kukumbuka mengineyo katika uwanja wa hesabu na maisha ambayo kwamba atakayokwenda kukutana nayo. Wanaandikiana na kusemezana wakikutana man kana, kwa yule atakaye, man jaala la akhirata hammuhu, yule atakayefanya kwa akhera ndiyo jambo lake la kumshughulisha, kafahu llahu dunia allah atamtosha katika dunia yake waman aslaha bainahu wa baina llah waman aslaha bainahu na yule atakayetengeneza bainahu baina yake wa baina allah na baina ya allah manake akawa yeye na mula wake mtifu anayafanya yale anayaridhi allah subhanahu wa taala kafahu llahu nasa allah atamtosha na watu maisha yake yatakapohitaji watu na ndio maana kuna baadhi ya watu wanakaribia kusema maneno ambayo kwamba ni mabaya anasema asimame hata anataja mnyama mnyama yoyote aliyekuwa ananionyesha katika maisha yangu au aliyetia kitu chake katika jambo la kukataa maka anakaribia hivyo na hali ya kwake kusema hivyo maskini lakini anataka kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alimwendesha katika maisha yake na ndiye alimtosha anamtosha na watu katika maisha yake kisha la tatu analoambizana na kuambikiana anapokuwa mbali man aslaha sariratahu atakayezifanya nzuri siri zake siri yani kila jambo ambalo kwamba la usiri ambalo leo wengi kati ya mimi na wewe wengi wetu tunatumia usiri kwa mambo mabaya, alafu nje tunadhihirisha kama sisi watu wema na wengine kujitia mbele misikitini. Basi nakaribia kangu hapo kunde mpige utosi na kujitia mbele. Ah, basi ikawa ukijua ndugu yangu kwamba akhera anakwenda kuhukumu Allah kwa siri, sio ile dhahiri uliokuwa akiziona binadamu wengi wako. Sasa wao wanaandikiana kwa kusema wamana aslaha sarihatahu na ile atakazitengeneza yani akazifanya nzuri siri zake aslaha llahu niyata allah atamtengenezea ziwe nzuri siri zake atamtengenezea siri zake moja kati ya hayo allah atamtosha katika dunia yake allah atamhifadhi atakuwa hawahitajii watu anapita duniani salama usalimini hakadha namna kama hii. Sasa ndugu zangu, ziko sababu, ziko sababu ambazo kwamba sababu hizo tukizifanya, tutakapozifanya Allah subhanahu wa ta'ala atakutosha, kwa sababu haiwi tu kwamba kama aya ya Qur'ani wanavyoifanyia baadhi ya watu katika makundi ya upotovu ya masufi na mapoti mapoti yao kama jamaa tutablighi na wengineo na hiyo lasitaji kwa bana taja kiasi cha kufahamu makusudi na ndio maana nikajaribu kutaja eh kuifahamu aya ya Qur'ani kwamba alaysa llahu bikafina abada kwani hakuwa Allah subhanahu wa ta'ala bikafina abada ambayo aya ina kiraka tatu moja moja hiyo ya pili aliyoifadhili wakafa llahu wakafa alaysa llahu bikafin abda moja ya pili alaisa llahu bikafin ibada ya tatu uhifadhi utakuwa make kwa mkato make hakuwa allah kwamba ni mwenye kuwatosha waja wake wakati huo mtu anaondoka haachi chochote nyumbani haachi chochote nyumbani anaambia wanafamilia si umeniambia miezi kadhaa, si umeniambia siku kadhaa, amna hivyo, amna kitu hivyo. Alaysa llahu bikafin abada, inasoma aya ya Qurani Alkarim. Kwani hakuwa Allah ni mwenye kumtosha mja wake? Ah. kwa maana balaa kwa nini Allah ndiye mwenye kumkasha mja wake lakini kwa sababu sababu wewe unafikiri kuacha kibono cha mchele ukaja vyako na vitoo vyako na bobishi nyingi na mbwembo nyingi kama hakuna mwanamume kama wewe kwani ushatosha hapa hizo sababu lazima ziwepo sababu Ndugu zangu katika imani, sababu ni zipi? Ukisema nini, ukifanya nini, inakuwa ni sababu. Wakati mkubwa, wakati mkubwa. Kama maana yake itakuwa maana yake kama ni deni, mfano wake nitadaiwa, itabidi nisome moja kwa haraka haraka, nisome moja kwa haraka haraka. Wanasema ahlulilmi wanasema ahli ilmi katika hoja hizo sababu wanasema hivi kama nihitaje maana kijapo moja kati ya hizo tena kanitaje kwa kuisoma vile ndio kumekuja wa min asab wa min asbab alhusul na katika miongoni mwa sababu alhusul la kupatikana ala kafayati llahi kupatikana kutoshwa kwa Allah yani kutoshelezeshwa na Allah jalla wa ala ni arbau kalima arbau rakaati ni rakaa nne rakaa nne rakaa nne ambazo tarkauha utakazozisali ndugu yangu fi awali nahari mwanzo wa mchana unapoanza tu kuzisali rakaa nne hizo hizi ukizidhibiti rakaa nne hizo ukizidhibiti rakaa nne mbili nne hizo ni mbili mbili mbili mbili yakfika Allahu azza wa jalla, atakutosha Allah azza wa jalla katika dunia yako na katika akhera yako, kwa maana kwa kila siku unafanya hivyo, Allah anakutosha katika kila siku, katika dunia yako na katika akhera yako, si katika riziki, si katika ulinzi, si katika chochote. Allah anakupa defense, na wewe mwenye mwenyewe unakaza kiasi ambacho kwamba wapumbavu wawili watatu tu hivi wao watakavyokuwa wala atakavyokuwa adhara kwa defense maalum sio mechanism ya defense itumie ah! sababu iwepo unajua unakajaga vidole vipi nakaa vipi nacheza vipi make nikiendeleza hapa itabidi sibara nikachupa nikajakia kwa hivyo hapa sipaendeleza kuhusu rakaa nne hizi atakayedhibiti Allah atamtosha jaa fi alhadith alqudsi dalili yake imekuja katika maneno matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala yalikuwa hayamo ndani ya Qur'ani alkarim Allah akasema ya binadam e mwanadamu irqali yani sali kwa ajili yangu mimi arba rakaatin mara kana kusudia sio rukuu nne maka akisema rukuu nne Ah, anakusudia hapa sali raka sali raka nne sali raka nne awala nahari e, eh, mwanadamu wewe sali raka nne mwanzo wa asubuhi basi ukifanya hivyo ukafika allah anasema ukafika mimi nitakutosheleza wewe akhirahu na mwisho wake siku yako yoyote katika kila yako قال أهل العلم ومن wenye elimu وهذه أربع ركعات hizi raka nne wengi katika watu wanaotumia akili zao na wengine kujifanya kabaoni katika mashehe wakubwa waliokuwa wapo katika miji hii ambayo ni huri ya kishetani waliokuwa nayo baadhi ya vijana ambao kwamba wanaojinasibishia kupata kufuata manhaji sahihi manhaji ya ahlisunna waljamaa ghurri ambayo kwamba waliokuwa nayo ya ujuaji ya ujuaji wanakwambia rakaa nne hizi ni za ni za ni za rakaa mbili za asubuhi zile serikali inaitwa si si hapo alikosea eh na ishraki jina lingine inaitwa vipi duha duha. Unajua, mnajua hivyo vile, lakini sema unaishi kama hili swala la mkwaju ukikosea duha. Hapana, hapana. Qala ahlu lilmi wa hadhihi la arbau rakaati hiya sunnatu lfajiri, ni sunna ya kablia ya alfajiri, rakaa mbili zile rakaa mbili wa farida wa fariduhu na, na ile sala yake wa faridatul fajri na rakaa mbili za faradhi na sala gani ya alfajiri vipi sababu nyinginezo vipi na nyinginezo walana likaun akhar insha allah tutakuwa na mkutano mwingine akipenda allah subhanahu wa taala laikani ningekuja nikamaliza maudhui ijapo tamsi yangu itakayokuja lakini mkiwaomba mashehe zangu wale kwa nidhamu wangeliniachia lakini nitakuwa na kibarua ambacho kama nilikikimbia kiasi cha wiki tatu iliyopita Mbweni, itabidi sitaki kukimbia tena. Baada ya hiyo, nitamuomba shekhe kwa unyenyekevu atakayekuja, insha Allah, mje kuendelea na hii maudhui nilikuwa nimezungumza. Tusisahau wakafa billahi hasiba, kwamba anatosha Allah subhanahu wa ta'ala katika kila kitu. الله سبحانه وتعالى زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا ورفعنا ولا تبعنا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين آمين